Ostegunos, chronique Libre. Eta Kuba haipa gai egunkuan ze batzen da Kuban komunismo ide, ideologiatik. Mila behatzen da mazortzian batista hiseneko diktadorea kampuatuik programa sozialista bat plantan ezari zian Kuban. Konkretukui hurra elektristatia, bisilekia, garaioak eta uniarrizko elikagaiak estatiak segurtatzen zutian presio apaletan, emplegiak eta erretretak oer eskaintzen dia, hartatziak ekitoik bilakatzen dia. Neuri hori hoik izigarri popularak dira, mena bestaldetik opozizioa isilazten du. Be, prefosta Fidel Castro taz, aigia. Beste ideologiaik ezpeitu hunartzen, hartzen, horrentako opozizioko hakak hartzelatuk, herbestelatuk edo ehoik dia. Mila sortzin eta lautan hoita hama sortzian, eh? Espainiako, Espainiak kuba galdu zinetik, uhartia estatu batu kontrolatuk zen. Estatu batuek luren ehuneko berogia bazien, kuban bai eta azukrean eko ehuneko hiuntan hoita hama bosta. Boterean helzen delaik fidel, estatu batuetaik eta nahi da, eta horrentako labuantza ereforma handi bat eginen du. Luren jabiak deja dutinak, eta entrepriseak nazionalizatuko dutinak. Hoi ikusiik pribatuak ez dia ados. John Fitzgerald Kennedy ordinko presidentak erraiten din bezala. Cuba ne doit pas être abandonné aux communistes. Et nous n'envisageons pas de le faire. Estatu batuek, ordin, embargo ekonomiko bat plantan ezarten du Kubako ekonomiaen itotzeko. Ondotik, uhartian, boterea hartzia esiatzen die Castroen kontrako mila bostehun militar kubano igortez, bena operazio militar hunek porot egiten du. Kasrok ordin badu problema bat. Aliatu berri bat atzaman behar du itzeko, eta hola da hiliantuko estatu batuen etxai handiena engana, sobietar bat arzuna. Komunismoen ideologia aldarikatzen hasten da eta sobietar misilo sumaitei batzari egiten du uhartian. Mila behatzen juntan hoita batan ordin, Kuba, Sobietaren haintzin postu bat bilakatzen da, bai eta Amerikar imperialismoen erresistentziaen simbolo bat. Hoita hamar urtez, Kuba, Sobietar bat arzunaen lagungoa ekin biziko da, Moskuk lagungoa militar bat eskaintzen du, berrogei mila soldadu, sorz lagungoa bat urteoz lau miliard dolar, eta partaidetza ekonomiko azkar bat. Moskuk, Kuba, nik hoizitako eh, azukrean ehuneko lautan hogeia jostel beito preso azkar batetan, eta hunen truk petrolioa dirua ornitzen eh, dio kubai presio apal batetan. Bena mila behatzen talotan hita hamekan, sobietar bat arzuna jorten delaik, Moskuk jabie jabakitzen du oen ekuatzia, kuban krisia hasten da. Lautan hogei eta lautan hita hama hiu artian kubako barne produktu gordina ehuneko hogei eta hama bostez apaltzen da. Eta kubatarrak hen PCN herren bat galtzen die ebai, eh, janhai eskasen, eskasin beita, bat hoi bataz bestekuan eta elektriztate moztua hanitz bat utie, sortzi hoen ez egunka, eh, guti goa behea, Fidel Castro, entzun gai. La meilleure partie de ma vie, ce sont les années de la Révolution. Les années les plus difficiles, ce sont celles qu'on vit actuellement. Lautan hoita ama iutik urdin, milaka eh, kubatik ihes egindie, egoeraen hobetzeko kastrok, jabakitzen du kontsu eh, komunizmutik eta ekonomia zabaltzen du kanpoko kapitalei, kanpoko sozer, dolarai bezala, baita turismoai, 2006an fidelei uh, eitzen da, eta behan aia Raul Kastrok du boterean ordezkatuko. Fidel, idealista bat balin bazen, Raul pragmatis, eh, pragmatismo batetan, habo, uh, eh, aitzia ezagutuik da, horrentako estatian liberalizazioen jarraikitzia iabakitzen du, zuzena emaiten du entreprezatipien sortzeko, egunko egunin herritaren ehuneko hogeita bosta hoietan enplegatuik dia, gentik uh, eh, mugikorak eta otuak josten ahaldutie, bai eta bizi, lekiak edo saldu, berurtien estatu batuekan, batuekin elkarrizketan ara hasten dia. Egun, jale, nahizetan liberalizazioa minibat izan den, estatiak ekonomiaen aktore nausia egoiten da. Basirietan adibidez, laboaiek lurak errezebitzen dutiek itoik, benahunen truk, ekoiztutakoaen ehuneko lautan hoita hamar saldu behar du presio apalin estatiai. Eta estatiak ez jate txehanitz begiatzen dutu wano eta horkao langilik pakatzen dutu fontzoniarioak diraik hoik. Hale, opozizioik ike ez sortzeko egin ahalak jarra du, webgun ezumait zerratu dutu, eta klubatarren arteko mesiak zaintuik dia, adibidez giza eskubidiak idazten malin baitu emesu batetan, ez da bortxaz eh, helmugala uh, hel ordin zien mesia. Ez da erraiten ahale, eh, kubako bu berriak, Mikel Diaz Kanel izenekuak zen norabide hartuko dian, hua, haitatuik izan beita hor berrike haste huntan, balin bali ba ekin, eh, du, bena zehen eta elkiko du estatien esku sartzia, hau da galto handia, bena ez du balin ba eh, irautzen ondotik izan zen boterea eta herritaren sustengia ordinageiko, ondoko hilabetetan nula edo zerta zer bilakatuko den, kuba. Ostegunos chronique Libre.